Әмәдемірі шитсе бұнаран. Әмәдемірі шитсе бұнаран. Телеемірі шитсе данаран. Пірне бірі күрзан тұз таван. Юрлама да савынма аван. Әмір-әмір пірле бұлныран. Әмір-әмір пірбек бұлныран. Пәрбірне күрзасын туставан, таван. Юрлама да савынма аван. Қамаларзем ылдан пулныран, Кужилмезр кетсе даныран, Пәр-бірне курзасын туставан, юрламада савынма аван. Пурны жымыр тулы пулныран, Кунран кунах пуйза быныран, Пәр-бірне курзасын туставан, Юрлама да, савынма аван.